بسم الله الرحمن الرحيم ومن مشايخنا من قال إن حاصل الاختلاف يرجع إلى أن خروج المصلي من الصلاة بفعله فرض عند أبي حنيفة وعندهما ليس بفرض ومنهم من تكلم في المسألة من وجه آخر وجه قولهما إن الصلاة قد انتهت بالقعود قدر التشهد لانتهاء أركانها قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه علمه التشهد إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك والصلاة بعد تمامها لا تحتمل الفساد ولهذا لا تفسد بالسلام والكلام والحدث العمد والقهقه ودل الحديث على أن الخروج بفعله ليس بفرض لأنه وصف الصلاة وصف الصلاة بالتمام ولا تمام يتحقق مع بقاء ركن من أركانها ولهذا قلنا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ليست بفرض وكذا إصابة الأرض الصلاة سلام لأن تمام الشيء وانتهاءه مع بقاء شيء منه محال إلا أنه لو قهقه في هذه الحالة تنتقد طهارته لأن انتقاضها يعتمد قيام التحريمة وأنها قائمة فأما فساد الصلاة فيستدعي بقاء التحريمة مع بقاء الركن ولم يبق عليه ركن من أركان الصلاة لما بينا ولأن الخروج من الصلاة ضد الصلاة ضد الصلاة لأنه تركها وضد الشيء كيف يكون ركنا له ولأن عند أبي حنيفة يحصل الخروج بالحدث العمد والقهقهة والكلام وهذا الأشياء حرام ومعصية فكيف تكون فرضا والوجه Xo'p, shu yergacha bir tarjimasini aytamiz. Bizlar demak o'sha tayammum bobidamiz. tayammum sinadigan holatlarni o'rganayotgan edik. Shunday holatlardan biri e, namoz o'qiyotgan vaqtida namoz o'quvchining oldiga suv kelib qolsa, tayammum bilan o'qiyotgan namozi buziladimi, yo'qmi? Tayammumi sinadimi, yo'qmi? Shu savollarga javob bo'layotgan edi. Agar namoz o'rtasida shunday suv kelsa, e, bu odam suvga qodir bo'lib qolsa, suv yo'qligidan qilgan tayammumi tugadi, endi tayammum sindi, demak tahorat olib namozni başkattan o'qiydi. Endi o'sha namozni o'qib, oxirgi qadaga o'tirib, attahiyotini ham o'qib, attahiyotini abduhu va rasuluhgacha o'qib, tashahhudni o'qib bo'lganidan keyin endi salovat duolar qilib salom beradigan vaqtida shunaqa suv kelib qolsa, tayammum qilgan odam suvga qodir bo'lib qolsa. Mana shu vaqtida bu odamning namozi buziladimi? yo'qmi degan savolga ustoz shogirdlar o'rtasida ixtilofli javob bo'lgan. Abu Hanifa rahmatullohi alayh e, shu e, holatda ham suv kelsa buni namozi buziladi, demak boshqa o'qish kerak deydi. E, tahorat bilan, suv bilan tahorat qilib boshqa o'qish kerak deydi. Abu Yusuf bilan Muhammad bo'lsa namozni hamma ishlarini qilib bo'luvdi endi. Attahiyotini ham o'qib bo'lgan edi. Endi e, suv kelsa tayammumi sinadi-yu, ammo namozini boshqa o'qimaydi, o'sha namoz namoz bo'ladi. deydilar. Mana shu o'rtadagi e, holatni, demak, tashahhud o'qib bo'lgandan keyin tayammum qilgan odam suvni ko'rib qolish holatini e, bizlarga tafsiloti bilan bu musannif rahmatullohi alayhi tushuntiradilar. Aytadilar-ki, biz ustozlarimizdan shunday kishilar bor deydi, ya'ni mazhab shayxlaridan shunday shayxlarimiz borki, ulamolarimiz Ular shunday deb tushuntiradilar bizga. Ixtilofni hosili, ixtilofdan chiqadigan hosil natija shuki, shunga qaytadiki, namoz o'quvchini namozdan o'zini fe'li bilan chiqishligi imomi Abu Hanifa nazarlarida farzdir. Shogirdlarining nazarida farz emas. Ya'ni namozdan xuruj bi sun'ihi deyiladi. O'z ixtiyori bilan, o'zini amali bilan chiqish. Masalan, e, attahiyotini o'qib bo'lgandan keyin birov o'rnidan turib chiqib ketsa, yo gapirib yuborsa, yo kulib yuborsa, shunga o'xshagan holatlarni o'z ixtiyori bilan qilsa, bu o'z ixtiyori bilan namozdan chiqdi deb namoz namoz bo'ladi. Lekin haligi suv kelib qolganda buni ixtiyori bilan bo'lmadi-da, tashqaridan bo'ldi bu endi. Shuning uchun demak bu odam o'zining ixtiyori bilan namozdan chiqmadi, demak bu namozni boshqa o'qish kerak tahorat bilan deyapti Abu Hanifa. shogirdlari yo'q, o'zining ixtiyori bilan chiqish farz emas namozdan. O'zining ixtiyori bilan chiqib ketadimi yoki o'sha hozirga aytgandagi tayammum qilgan namoz o'qiyotgan odam attahiyotni o'qib bo'lgandan keyin suv kelib qoladimi ariqdan? Va demak buni tayammumi demak namozi buzildi, lekin namozini o'qib bo'lgan edi bu. Salom bermagan edi xolos. Salomga kelib qo'ygan edi. Buni namozi namoz bo'laveradi deb mana ustoz shogird o'rtasida shu ixtilof bor. yana bu masalada boshqa taraflardan boshqacha vajh bilan gapirgan kishilar ham bor ekan. Shogirdlarning gaplari ya'ni o'zini ixtiyori bilan chiqish shart emas. At-tahiyotni o'qib bo'lgandan keyingi holatida hali salom bermay turib suv kelib qolsa, buni namoz namoz bo'ladi degan gaplarini vajhi sababi shuki, namoz o'sha qaday oxiraga o'tirishlik bilan tashahhud miqdorida o'tirib attahiyotuni abduhu va rasuligacha o'qish muddati miqdorida o'tirgan o'tirishi bilan namoz bitdi. Namoz tugadi. Chunki namozni rukunlari tugadi. Endi qiladigan boshqa ish yo'q, faqat chiqib ketish qoldi xolos namozdan. Assalomu alaykum va rahmatulloh deb. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ga tashahhudni o'rgatib turib aytdilarki, attahiyotini o'rgatib ta'lim berib turib aytdilarki, agar sen shuni aytsang, attahiyotini o'qisang, yoki shunday qilsang, attahiyotni o'qimasang ham shu miqdorda o'tirsang, faqat tammat solatik. Namozing tom kamil bo'pti, namozing bitibdi dedilar. Mana shu gap bilan endi attahiyotni o'qib bo'lganingizdan keyin namozingiz bitdi. Endi suv kelib qolsa tayammumingiz buzilishi mumkin, lekin namoz buzilmaydi. Chunki namozni komil bo'ldi deganlaridan keyin namoz komil tom bo'ldi degandan keyin endi u buzildi demaymiz, namoz buzilmaydi. Namoz buzilishni ko'tarmaydi endi. Shuning uchun ham e, mana salom bilan va so'z bilan kalom bilan namoz buzilmaydi. Ya'ni attahiyotni o'qib berganingizdan keyin bir o'tib ketayotgan odamga assalomu alaykum desangiz, namoz buzilmaydi, balki siz namozdan chiqqan bo'lasiz, namozingiz namoz bitadi. Yo birovga gapirib yuborsangiz, attahiyotni o'qib bo'lgandan keyin namoz buzilmaydi, namoz e, bitgan bo'ladi. E, yoki qasdan birov tahoratini sindirsa, o'sha attahiyotini o'qib bo'lgandan keyin hali namozda o'tirgan joyda. Shunda ham namoz buzilmaydi, namoz bitgan bo'ladi. Yo kulvordi shu vaqtida qahqahat. Shunda ham namozi bitgan bo'ladi. Demak, suv kelib qolsa ham namozi bitgan bo'ladi. Tayammum qilib o'qiyotgan odamga deyaptilar. Bu hadis dalolat qiladiki, e, demak, inson namozdan o'zini fe'li bilan chiqishlik farz emas ekan. Balki tashqaridan bir sabab bo'lib namozdan chiqib qolishi ham mumkin. Mana tayammumdagi odamga suv kelib qolishi kabi. Tahoratga loyiq suv topilib qolishi kabi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozni tamom deb sifatladilar. Ya'ni komil bo'ldi namozing dedilar. namozni rukunlaridan bitta rukun qolsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozing buldu bo'ldi demasdilar. Demak hech qanaqa rukun kalmaktı. o'zi ixtiyor bilan chiqish agar rukun desak, ya'ni farz desak, payg'ambarimiz o'sha farzni qilmasang ham namozing komil bo'ldi demasdilar. Demak, u o'zining ixtiyor bilan chiqish farz emas ekan. Shuning uchun ham e, aytamizki biz namozning ichida payg'ambarimizga salovat aytishlik farz emas. Ya'ni attahiyotdan keyin Allohumma solli ala, Allohumma barik ala deb salovat aytamiz. Bu ham farz emas namozda deyapmiz-ku. deb shogirdlar aytishyaptida mana demak namozda hech narsa qolmadi chiqib ketishlik qoldi xolos u salovatni aytmay chiqib ketsak ham namozimiz bo'laveradi shuningdek salom labzini topish ham assalomu alaykum va rahmatulloh deb chiqish ham farz emas namozda nimaga? Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha attahiyotini o'qib bo'ldingmi, namozing bitdi dedilar. Bitdi degandan keyingi ishlarni biz yana namozni ichidagi farz deb ayta olmaymiz. bir narsadan bir qismi qolgan bo'lsa-da bitti deb bo'lmaydi. Hamma narsasini ado qilib bo'lding, bitti degan ma'no chiqyapti bu hadisda. Lekin e, shunchalikki agar o'sha salomdoniga o'rniga birov kulib yorsa, qahqahatib attahiyotini o'qib bo'lgandan keyin namozi namoz boladi tahorat sinadi. Tahoratli odam aytilyapti. Tahoratli odam kulib yorsa, e, namoz o'qib bo'lgani uchun namozi namoz, Ammo namozni ichida kulganligi uchun tahorat sinadi. E, nega desa, hali namozdan chiqib ketmay turib, tahrima turibdi. Allohu akbar deb takbir tahrimani aytganmiz, namozdan chiqqunimizcha shu tahrimani ichidamiz biz. Shuni ichida kulganligi uchun tahorat sinadi. Namozni buzildi demaymiz. Namozni buzilishligi e, o'sha tahrima turib namoz ichida turgan vaqtingizda yana namozdan bitta bitta farzni bajarmagan vaqtingizda bir ish qilsangiz namoz buziladi. Namozdan tashqari ish qilsangiz, kulib orasizmi, gapirib orasizmi? Namozdan hali rukun qolgan bo'lsa, namozni farzlaridan bir farz qolgan bo'lsa, attahiyotini o'qib bo'lgandan keyin namozda hamma farzlar tugagan bo'ladi. Hadis shunga dalolat qiladi dedilar. Endi namozdan chiqishlik farz desak, Imom Abu Hanifa shunaqa dedilar imomimiz. Namozdan o'zini ixtiyori bilan chiqish farz dedilar. Namozdan chiqishlik bu namozga teskari narsa-yu. Namozdan bo'shalish degani yo'q. Namozni tark qilish degani yu Bir namozga zid bo'lgan narsani biz qanday qilib namozni rukni deymiz. Namozdan chiqish degani namozdan namozni tashlab yuborish, endi namoz tugadi deb namozdan chiqib ketish deganida. De. namozga teskari narsani namozni ichidagi farz deyaptilar abu hanifa unday emas deb shogirdlari aytibdilar. yana aytyaptilarki abu Hanifaning nazarlarida abu hanifani o'zlari bir odam at-tahiyotni o'qib bo'lgandan keyin qasdan tahoratini sindirsa o'z ixtiyori bilan shunda ham namozdan chiqqan bo'ladi deyaptilar u yoki kulib yuborsa namozdan chiqqan bo'ladi yo gapirib yuborsa namozdan chiqqan bo'ladi deyaptilar u Holbuki namozda turib, kulish, gapirish, xastdan tahorat sindirish bular harom, bular gunoh bular. Ana shunday qilib, demak, o'sha gunoh ishlarni farz deymizmi biz? O'shanday deb namozdan chiqsang, namozdan chiqqan bo'lasan, ixtiyoring bilan chiqqan bo'lasan, deyaptilar-ku. Ya'ni e, namozdan chiqishlikni ixtiyor bilan bo'lishligi farz emas. Shuning uchun siz tayammum bilan namoz o'qib, tugatib, attahiyotini bitirib, keyin hali siz salom berishga ulgurmagan vaqtingizda oldingizga bir suv kelib qolsa tahorat qilish mumkin bo'lgan. Namozingiz bo'ldi. Siz e, tayammumingiz sinadi shu yerda suv topganingizdan keyin. Ammo namozingiz komil bo'ladi. Bu shogirdlarning gapi. Endi imom Abu Hanifa yo'q, o'shanda namoz chala bo'lib qoladi. Shu namozni boshqa o'qish kerak tahorat qilib devdilar. Bu gaplarini to'g'rilash bu gaplariga hujjatni endi aytyaptilar. Wal wajhu li tashihi madhhabi Abi Hanifa fi iddatin min hada min hadhihi al-masail min ghayri al-bina' ala al-asl alladhi dhakarna anna fasada as-salah laysa liwujud hadhihi al-awaris بل بوجودها يظهر أنها كانت فاسدة وبيان ذلك أن المتيمم إذا وجد الماء صار محدثا بالحدث السابق في حق الصلاة التي لم تؤدى لأنه وجد منه الحدث وجد منه الحدث ولم يوجد منه ما يزيله حقيقة لأن التراب ليس بطهور حقيقة إلا أنه لم يظهر حكم الحدث في حق الصلاة المؤداة للحرج كي لا تجتمع عليه الصلوات فيخرج في قضائها فيحرج في قضائها فسقط اعتبار الحدث السابق دفعا للحرج ولا حرج في الصلاة التي لم تؤدى وهذه الصلاة غير مؤدات فإن تحريمة الصلاة باقية بلا خلاف وكذا الركن الأخير باق لأنه وإن طال فهو في حكم الركن كالقراءة إذا طالت فظهر فيها حكم الحدث السابق فتبين أن الشروع فيها لم يصح كما لو اعترض هذا المعنى في وسط الصلاة وعلى هذا يخرج انقضاء مدة المصر لأنه إذا انقضى وقت المسح صار محدثا بالحدث السابق لأن الحدث قد وجد ولم يوجد ما يزيله عن عن القدم حقيقة لكن الشرع أسقط اعتبار الحدث فيما أدي من الصلاة دفعا للحرج فالتحق المانع بالعدم في حق صلاة المؤدات ولا حرج فيما لم يؤدى فظهر حكم الحدث السابق فيه imomi Abu Hanifani mazhablarini, ya'ni shu masalada aytgan so'zlarini to'g'riligini isbotlash e, bir qancha masalalarda keladi. Biz zikr qilgan qoidaga binoan emas, boshqa taraflama ham yuqorida o'tgan darsimizda biz zikr qilgan asl qoidadan tashqari boshqa taraflama ham Imom Abu Hanifani gaplarini dalillash, to'g'rilash mumkin. Ya'ni u kishi aytadilarki, namoz buzilishligi mana shu ko'ndalang bo'lgan narsalar mavjudligi sababli buzilmadi. Balki shu narsalar mavjud bo'lganda namozda buzuqligi ma'lum bo'ldi, avval buzuqligi. Ya'ni yuqorida 12 ta masala aytiluvdi. Hozir yana shunga qaytamiz o'zi. Har xil holatlarda aytuvdilar ku attahiyotini o'qib bo'lgandan keyin mana unday bo'lib qolsa imom abu hanifa namoz buziladi boshqa o'qiydi deydilar shogirdlari namoz bo'ldi boshqa o'qish shart emas devdilar-ku ana shu narsalar ko'ndalang bo'lganda namoz buzilmadi o'sha narsalar ko'ndalang bo'lganda namoz avvaldan buzuqligi ko'zga tashlandi endi bu xuddi shunga o'xshaydiki buni bayon qilsak tayammum qilgan odam suv yo'q tayammum qildingiz shu bilan namoz o'qidingiz siz shu vaqtda suvni topib qolsangiz, suvni topganingizda tahorat sinmaydi, tayammumingiz sinmaydi. Balki suv topilganda o'sha avvalgi tahoratingiz singanligi bor edi-yu, o'sha suv topilganda o'sha avvalgi tahoratsizlik endi ko'zga tashlanadi. Suvni ko'rishlik tahorat sindiruvchi narsalardan emas. Suvni ko'rganda tayammum qilgan odamning tahorat sinishligi avval singan tahorat singanligi endi suv topilganda ko'zga tashlanar ekanda. Shunga o'xshagan e, hozirgi aytiladigan masalalarda ham e, shunday masala voqea bo'lsa, sodir bo'lsa, o'sha vaqtida namoz buzilmaydi. Avval buzilgan namoz shu vaqtida ko'rinadi buzilganligi. Qaysi namoz haqida? O'sha hali tugatmagan namozingiz haqida. Masalan, tayammum qilgan odam namozda turgan vaqtida suv topib qolsa, shu odamning shu namozi buziladi. va tahorat qilib shu namozni boshqa o'qish kerak. Ammo undan avvalgi tayammum bilan o'qigan namozlarni boshqa o'qimaydi. Ado qilib bo'lgan namozlaringiz haqiga o'tmaydi bu. O'zi siz tahoratingiz avval ketgan. Tahorat ketgan, suv yo'qligi uchun tayammum qilgansiz. 3 ta namoz o'qidingiz misoli. Ana 3 ta namoz o'qidingiz, 4-chi namozni o'qiyotganingizda suv kelib qoldi. Sizning namozingiz buziladi shu 4-chi namozingiz. Tahorat olib shu 4-chi namozda o'qiysiz. Ammo undan avval 3 ta namozni ham siz tayammum bilan o'qudingiz, tahorat bilan o'qimadingiz. Bu cho namoz o'qib bo'lgan namozlarda endi siz hali tahoratsizligingiz ta'siri bo'lmaydi. Tayammum bilan bo'lgan namozingiz namoz bo'laveradi. Qaysi namozni hali ado qilib bo'lmay turib, suv kelib qolsa, o'sha namozni boshqa o'qish kerak bo'ladi xolos. <clears throat> Chunki tahoratsizlik ko'rinadi, suv keldi, demak tayammumingiz o'tmay qoladi. u tayammum bilan qilgan tahoratim bor deganingiz haqiqatda tahoratsizlikni ketkizmaydida, chunki tuproqqa tayammum qilgansiz. Tuproq e, haqiqatda tozalovchi narsa emas. Suv yo'q vaqtida tozalovchi bo'lib turadigan narsa, tayammum. E, demak, siz u suv topolmay tayammum qilganingizda haqiqiy tahorat qilganingiz yo'q. Hukmiy tahorat qildingiz, tayammum qildingiz. Lekin siz o'sha tahoratsizligingiz berkilib turdi, tayammum bilan tahoratlikka aylanib bordingiz. O'qib bo'lgan namozlaringiz tayammum bilan o'qigan namozlaringiz hammasi namozga o'tdi. Chunki siz avval tayammum bilan o'qigan namozlarni ham endi qayta o'qing suv topganingizdan keyin desak, qiyinchilik bo'ladi insonga. Ikki martadan bitta namozni o'qishga to'g'ri keladi. E, namozlar to'planib qoladi-da, bir nechta namoz bilan tayammum bilan o'qisangiz. Demak, ularni qazosini o'qishda tanglik bo'ladi, qiyinchilik bo'ladi. Demak, shu qiyinchilik bo'lmasin deb avvalgi etibar bo'lganlarni e'tibor qilinmaydi. Tayammum bilan tahorat hisoblanadi. ammo endi o'qiyotgan namozingizda agar suv kelib qolsa, mana shuni qaytib o'qing deganda qiyinchilik yo'q. Endi buni qaytib o'qing. Tayammumingiz o'tmay qoldi deyilyapti. Chunki namozda turibsiz. Alloh akbar deb takbir tahrima turibdi. Hali namozdan chiqqaningiz yo'q. Namozning ichida turgan yeringizda suv topib olsangiz, demak shu namozni biz boshqa o'qing, boshqatdan suv bilan tahorat qilib o'qing deb aytyapmiz dedilar. Shuningdek, oxirgi rukun turibdi shu yerda. Oxirgi farz turibdi, Imom Abu Hanifa aytayaptilar. Hali siz namozdan chiqib ketganingiz yo'q. Namozdan o'zingiz ixtiyoringiz bilan chiqishligan bitta farz deyaptilar-da. De. Bu hali bo'yingizda turgan vaqtida suv topdingizmi? Demak, bitta rukunni bajarmagan vaqtingizda suv kelib qoldi. Demak, namozni boshqa o'qiysiz. Siz uzoq duolar qilib, attahiyotdan keyin salovat aytib, undan keyin xohlagan duolaringizni qilib uzoq o'tirsangiz ham cho'zilib ketsa ham mana shu namozdan chiqish degan narsa bo'yingizda turibdi hali. bu shu uzoq narsa shunday rukun uzoq bo'ladimi desa bir rukun uzoq bo'laveradi. Masalan, qiroat farz. Qiroatda birov 3 oyat o'qiydi, birov 100 oyat o'qiydi. Bitta rukun bo'lib turaveradi. Shunga o'xshagan qancha duolar o'qisangiz ham bitta rukun bo'yingizda turadi. Namozdan chiqish degan. Namozni bir ustuni, bitta farzi bo'yingizda turaveradi. demak, o'sha farz bo'yingizda turgan vaqtda tayammum bilan o'qiyotganingizda suv topib olsangiz, demak, sizni bu namozingiz komil bo'lmadi. Siz tahorat bilan shu namozni boshqa o'qiysiz. demak namozga siz go'yo mana shu namozga mana shu hozir boshlagan namozga betahorat kirgan bo'lib qolasiz chunki o'rtada betahoratlik bo'lib qoldi-da. betahorat namoz boshlash mumkin emas edi suv yo'qligi uchun mumkin bo'lib turdi. suv bo'lgandan keyin endi mumkin bo'lmay qoldi yani. namozni o'rtasida kelsa shunda bet suv kelib qolsa ham barobar salom berishingizdan avval kelib qolsa ham barobar namozingiz buzildi boshqa namoz o'qiysiz Mana shuga binoan e, masx muddatini tugashligi ham chiqadi shundan. Masx muddatini o'ylaylik. Birov tahorat qildi, bet qo'lini yuvdi, oyog'ini yuvdi, masx kiydi. Endi tahorat singandan boshlab masx kiygandan keyin, tahorat singandan keyin bir sutka, bir kecha kunduz masx tortaverardi. Siz namozda turgan vaqtingizda masx e, muddati sinib qoldi, tugab qoldi. bir so'tga o'tib ketib qoldi siz namoz ichida vaqtingizda attahiyotini ham o'qib oluvdingiz hali salom berishingizga ulgurmay turib o'sha kecha tahoratni singan vaqt o'tib ketib qoldi mana shu masala ham shu yerdan chiqadi deydi chunki masxni vaqti tugadi tugashi bilan nima bo'ldi shu odam betahoratga aylanib qoldi oyog'ini yuvmagan odamga aylanib qoldi ammo oyog'ini bir kundan beri yuvmayotgandi o'sha birinchi tahorat singanda undan keyin oyog'ini yuvmay mas tortyotgandi-ku Lekin shu betahoratligi muddat tugamaguncha ko'rinmay turuvdi. Muddat tugashiga endi oyog'ining tahorati yo'q degan gap yuzaga chiqdi. Ha. Avval oyog'ingizni yuvib, mas'ini kiyib tahorat sindirsangiz, e, endi siz tahorat qilganingizda oyog'ingizdagi betahoratlikni ketkizganingiz yo'qda, mas tortib qo'ydi, xolos yuvmadingizda. Haqiqatda yuvganingiz yo'q. Lekin shariat o'sha oyog'ingiz betahoratligini e'tibor qilmadi. Oyog'ing ham tahoratli dedi. Qaysi namozda? O'sha bir so'tga bo'lmay qilgan o'qigan namozlaringizda. Siz o'qiyotgan vaqtingizdagi namozda bir so'tga o'tib ketsa, demak namoz ichida. Demak, mana shu namozni yarmida sen betahorat o'qiding. Oyog'ing tahorat yo'q edi deb shu namozni boshqa o'qib ol dedi. Bu tayammumda ham xuddi shunga o'xshagan boshqa o'qib ol degan shunga misol keltiryaptilar. Ammo avvalgi e, mahsi bilan o'qigan namozlaringni ham boshqa o'qi. Nech besh vaqt namoz o'qigan bo'lsang boshqa o'qi desa haraj bo'ladi, tanglik bo'ladi. Ular namoz, u namozlaring, mas o'qigan namozlaring. Muddat tugaganda bu yog'idagi namozing endi namoz emas, o'sha namozni boshqa o'qi deyaptilar. demak avvalgi namozdan to'sadigan narsa avval o'qib bo'lgan namozlarni haqida yo'q endi to'suvchi yo'q deymiz u mast tortish bilan deb hisoblanaveradi ammo endi o'qiyotgan namozingizda vaqt o'tib ketib qolgan bo'lsa Mana bunda sizni namozdan to'sadigan narsa, ya'ni oyog'ingiz betahoratligi yuzaga chiqib qoldi shu yerda. Demak, avvalgi betahoratlik shu yerda yuzaga chiqdi. Oyog'ingiz tahorati allaqachon ketgan, faqat bir kunga bizga ruxsat bor edi mas yurish. O'sha betahoratlik endi o'sha bir kecha kunduz o'tishi bilan yuzaga chiqdi, ya'ni siz namoz o'qiyotganingizda masx muddati tugasa, siz o'sha namozingizni, shu oxirgi namozingiz, boshqa o'qib oling deyiladi. yo o'sha 12 ta masaldan bittasi edi bu. Nasx muddat haqida. Ikkinchisiga o'tadilar. Va ala hada idza saqata khuffuhu min g'ayri sun'ihi va kaza sahibul jurhi sa'il va man huwa bimithli halihi. al-musalli ala وكذا المصلي إذا min على ثوبه نجاسة أكثر من قدم من قدر الدرهم ولم يجد الماء ليغسله فوجد في هذه الحالة لأن هذه النجاسة إنما سقط اعتبارها لما قلنا من الحرج ولا حرج في هذه الصلاة هكذا العاري إذا وجد ثوبا والمومي إذا قدر على القيام والأمي إذا تعلم القراءة لأن الستر والقيام والقراءة فرض على القادر عليها والسقوط عن هؤلاء للعجز وقد زال فكان ينبغي أن يجب قضاء الكل كالمريض العاجز عن الصوم والمغمى عليه يجب عليهما القضاء عند حدوث القدرة لكن سقط لأجل الحرج ولا حرج في حق هذه الصلاة va kaza hiya laysat nadira tilka salawat li'annahu la qudrata thammata aslan va hahuna hasalat al-qudra fi juz'in minha shu aytganlarimizga binoan bir odamni mahsisi chiqib ketsa kengligi uchun u atagiga chiborgani yo'q, o'zi tushib qoldi mahsisi. Ya'ni qachon namozda o'tirgan vaqtida. Attahiyotini o'qib bo'lgandan keyin hali salom bermay turib mahs chiqib ketdi. nima bo'lardi? Imom Abu Hanifa boshqa o'qiysan derdilar shu namozni. Shu haqda gap ketyapti. Shuningdek, e, haligi oqib turadigan yarasi bor, baylab qo'ygan. Yo baylamasa ham oqib turibdi-yu. Shu namozni o'rtasida atahiyotni o'qib bo'lgandan keyin to'xtab qoldi. Endi yerni yuvish kerak. Demak, namozni boshqa o'qish kerak. E, shunga o'xshagan odamlar, holatdagi odamlar. Shunga o'xshagan namoz o'quvchi kiyimida najosat bor. bir tanga miqdoridan kattaroq. Bunaqa najosat bor kiyim bilan namoz o'qib bo'lmaydi, lekin yuvgani suv topolmasa e, nima qilardi? O'sha kiyim bilan namoz o'qirdi. O'qiyotuvdi, attahiyotini o'qib bo'lgandan keyin suv kelib qoldi o'sha kiyimini yuvadigan. E, nima bo'ladi? Kiyimini yuvib, o'sha namozni boshqa o'qiydi, o'qiyotgan namozni. Abu Hanifani gaplari. Chunki o'sha kiyimdagi najosatni e'tibor qilinmayotgandi suyuqligi uchun. yuvishga imkon yo'qligi uchun. agar biz e'tibor qilsak, najosati bor kiyimni yechib yalang'och o'qishga to'g'ri keladi. Yalang'och o'qishlik namozda durust bo'lmas edi, kiyim bo'lgandan keyin. Ammo mana u namozda suv kelib qolgan vaqtida u endi shu namozini avvalgi nechta namozda o'qigan bo'lsa ham najosatli kiyimida namoz, ammo hozir o'qiyotganda suv kelib qolsa, endi buni yuvib turib o'qishligi kerak. boshqa o'qish kerak shu namozini, oxirgi namoz. Bunda qiyinchilik yo'q. yoki yalang'och namoz o'qiyapti bir odam, ya'ni kiyim yo'q, hech narsasi yo'q, majbur. imom bilan o'tirib o'qiydi dedi ishora bilan. Shu attahiyotni o'qiyotgan yerda kiyim kelib qoldi, bir shamol bir kiyimda uchirib olib kelsa nima qiladi? Bu odam kiyim kiyib shu namozni boshqa o'qiydi. Yo kasal imom bilan namoz o'qiyotdi, o'rnidan tura olmasdi. O'rnidan turishga qodir bo'lib qoldi. Attahiyotni o'qib bo'lgandan keyin endi o'rnidan turadigan joyi qolmagan o'zi salom berib chiqib ketish qolgan lekin hali namozni tugatmay turib tika turishga qodir kuch paydo bo'ldi shu odam boshqa o'qiydi shu namozni endi tika turib namozni tugatmagan ekan boshqa o'qiydi avval imom bilan o'qigan namozlari namoz bu namozni hali tugamay turib kuch paydo bo'lgan ekan bu odam endi bu namozni to'liq o'qish kerak nima qiladi boshqatdan o'qiydi yoki omiy odam qiroatni ta'lim olib qoldi Alloh berdi Qur'onni namozda o'qib bo'ldi, rakatlarda o'qib bo'ldi, qiroat farz bo'lgan qiyomlar tugadi. Attahiyotini ham o'qib bo'ldi. Endi qiroat keragi yo'q o'zi. Faqat salom berib chiqib ketish qolgan xolos. Shu vaqtida qiroatni o'rganib qolsa ham endi qiroatli o'qish kerak edi namozda. Mana shu bitmagan namozini boshqa o'qiydi. Avval qiroatsiz o'qigan namozlari namoz, mana u namozni hali tugamay turib qiroat paydo bo'ldimi bunda? Shu qiroat bilan o'qish farz endi. Demak boshqa o'qiydi. Chunki yalangoch odamda kiyim bo'lish yo tika turib o'qishlik hali tikka tura olmagan odam yo omiy odam o'qishlikni o'rganib olishligi namozni ichida. Shu narsalarga qodir odam uchun endi farz. Kiyimga qodirmisiz? Kiyim bilan o'qishingiz farz. Tikka turishga qodirmisiz? Tikka turib o'qishingiz farz. Qiroatga qodirmisiz? Qiroat bilan o'qishingiz farz. Endi haligi ojiz vaqtida ojizligi uchun shu farzlar soqit bo'ladi. Kiyimingiz yo'qmi? Yalang'och o'qiysiz. Kiyim degan farz soqit bo'ldi sizda. yoki kasalmisiz o'tirib o'qiysiz ishora bilan. Tika turishlik farzi soqit bo'ldi sizdan. Ilmingiz yo'qmi? Qiroat farzi soqit bo'ldi sizdan. Ojizsiz, qila olmaysiz bu ishlarni. Shuning uchun soqit bo'ldi. Ammo shular kelib qolsa-chi, endi ojizlik yo'q oldida. Endi sizga o'sha farz qaytib keldi-da. Endi shu farzni boshqa o'qiysiz shu namozingizni. demak o'sha namozingizni qazo qilasiz. Shu ayni namozni. Siz o'qiyotgan avvalgi o'qigan namozlaringiz namoz, namozingizni bitirmay turib shu holat paydo bo'lsa, shu namozingizni siz boshqa o'qiysiz, qazosini o'qiysiz. Bu xuddi bir kasalga o'xshaydiki, roza tutishdan ojiz. Mana Ramazon sharif kirib kelyaptilar. Bu bir hukm. Roza tutolmaydi, oshqozoni kasal, tez-tez bir suv ichib turmasa yo bir narsa yemasa bo'lmaydigan darajada kasallik deganda shuni nazarda tutiladi. Unaqa bosh og'riq, oyoq og'riq degan kasallarda ro'zaga aloqasi yo'q. Xullas ichki a'zoga, oshqozon shu hazm qilish a'zolariga e, doir kasali bor odam ojiz bo'ladi va ro'za tutmasligi durust. Sog'ayganda tutib beraman deb bo'ynida qarz bo'lib yig'ilib turadi. E, mana shu odam sog'ayib qolsa nima qiladi? ro'zani tutish kerak. O'sha bir kun masalan kasal bo'lib o'tdi. Kun botdi. Shu odam e, ro'za zimmasida qarz bo'lib qoladi. Sog'ayib qolgan bo'lsa, endi ro'zani tutishligi farz bo'laveradi. Yo behush odam sutkalab behush bo'lib hushidan ketib yotdi. Hushiga kelgandan keyin o'sha kasal bo'lsa ro'za tutishligi, behush bo'lsa hushdan keyin namozini o'qishligi qodir bo'lgandan keyin vojib bo'ladi endi. Faqat e, ko'p namoz o'tib ketgan bo'lsa, o'sha namozni hammasini qayta o'qiysan deyilmaydi. Xushdan ketib bir 10 vaqt namoz o'tib ketdi. Xushiga kelgandan keyin 10 namozni qayta o'qirsan deyilmaydi, o'qiysan deyilmaydi, chunki haraj bor bu yerda, qiyinchilik bor. Shariatimiz bizga hech qiyinchilikni buyurmaydi. Ammo mana u namozni o'zini boshqa o'qiysan desa, bunda qiyinchilik yo'q-da. qaysi namoz vaqtida xushingdan hushingga kelsang, endi o'qiysan shuni. degandek. Ha, hali avvalgi namozlar bilan barobar bu emas bu namoz. Avvalgi namozlar buni behushligida o'tib ketdi. Ojizligida o'tib ketdi. Endi qodir bo'lib qoldi. Endi bu namoz u namozlardan farqi bor. Bu namozni qazosini o'qiydi. Avval qodir emas edi. Qodirli bo'lgandan keyin endi o'shani o'qiydi. وعلى هذا صاحب الترتيب إذا تذكر فائتة لأنه ظهر أنه أدى الوقتية قبل وقتها فكان ينبغي أن يجب قضاء الكل إلا أنه سقط للحرج لأن النسيان مما يكثر وجوده ولا حرج في حق هذه الصلاة وعلى هذا المصلي إذا سقطت الجبائر عن يده عن بره لأن الغسل واجب على القادر وإن سقط عنه للعجز فإذا زال العجز كان ينبغي أن يقضي ما مضى بعد البر إلا annahu saqata lil haraj va fi hadis salati la haraj. Yana shu masalalardan yana biri sohibi tartib. Sohibi tartib qazo namozni eslab qolsa. Sohibi tartib 6 vaqt namozni qazo qilmasdan, paydar-pay qazo qilmasdan davomli o'z vaqtida namoz o'qib kelayotgan odam tartib egasi, sohibi tartib bo'ladi. Shu odam bir namoz o'qiyotganida avvalgi namozni o'qimagani esida yo'q boshlovdi, asrda boshlovdi, peshinda o'qimagan ekan. O'sha peshin esiga kelib qolsa, bu odam attahiyotni o'qib bo'lgan, asrda o'qiyapti. Namozni o'qib, attahiyotni o'qib bo'lib, endi salom beraman deb turganda, hali salom bermay turib, yodiga, "Ye, men peshin o'qimadim" degan gap kelib qoldi. Shu odam namozi buziladi, namozini buzadi, peshinda o'qiydi, keyin asrni boshqa o'qiydi. Lekin esiga kelmasa-chi, salom bergandan keyin esiga kelsa, endi peshinda o'zini o'qib olaveradi. Chunki u sohibi tartib e, namozni ichida esiga kelmadi uni. Salom bermay turib esiga kelgan bo'lsa, endi albatta bu namozni boshqa o'qish kerak. Chunki undan avvalgi namozda o'qimagan ekan. Alloh taolo avval peshin, keyin asr deb farz qilgan. Bu odam avval asrda o'qib, keyin peshin o'qishga haqqi yo'q. Shuning uchun peshinda o'qiydi va asrda qayta o'qiydi. Namozni tugatmay turib esiga kelib qolsa. Chunki ma'lum bo'ladiki, bu odam shu asrini hozirgi vaqtidagi namozni o'zini vaqtidan ilgari o'qiyapti. Asr peshindan keyin edi, bu peshindan avval o'qiyapti shu yerda. Peshinda o'qimaganda bu. Buning uchun peshindan avval o'qilyapti. Demak, e, hamma namozni qazo qilish kerak bo'ladi avvalgi namozlarda ham. Bitta namoz qolib ketgan, bir nechta namozni o'qib var Keyin sizga kelib qoldi. E, falon namozni ben. men peshinda Şam'da mana okudum. o'qiyapman. Asrda o'qidim, shomda xuftonda o'qidim. Mana xufton o'qiyotganimda esimga keldiki, peshinda o'qimagan ekanman. Demak, shu holatda nima bo'ladi desa, o'sha odam o'sha qaysi namozni esiga kelsa, shu namozni boshqa o'qiydi. avval esida yo'q o'qib olgan namozlarni namoz bo'yicha qolaverar ekan. Chunki hammasini qaytadan o'qib chiqasan desa qiyinchilik bo'lar ekan. Shariat buni bizdan soqit qilgan ekan. Chunki unutishlik degan gap ko'p sodir bo'ladi. Unutib qo'yganimiz yana boshqatdan o'qishlikda qiyinchilik bor. Ammo mana u hozirgi namozimizda bitta namozni qayta o'qish degan gapda qiyinchilik yo'qda. Hozir hali tugatmagan namozimizda. Yana shu yana bir masala namoz o'qiyotganda yarasini ustiga bog'lagan lattasi yo qog'ozi tushib ketadi, tuzalib. Namozni o'qib bo'lgan, attahiyotini ham o'qib bo'lgan, salomdan avval tushib ketdi-da. Shu namozni boshqa o'qiysan deyaptilar-da Abu Hanifa. Chunki yuvishlik vojibida o'sha yarani tagini. Yara bor uchun yuvolmayotdik. Qodir odamga vojib edi. Ojizlik uchun soqit bo'lgan edi. Ojizlik ketdi, yara tuzalib tushib ketdi u qog'oz. Demak, e o'shani yuvib turib shu yara bilan masx tortib o'qigan hamma namozni qazosini o'qish kerak edi. Lekin bunda qiyinchilik bor uchun sen shu oxirgi namozni boshqa o'qib olgin. Hali tugatmagan namozingni deb aytilyapti. Va amma qadil fajr idza zalat ash-shams fa huwa fi hadhihi al-hala yakhruju ala wajhin akhar wa huwa anna al-wajiba fi dhimmatihi kamil wal mu'adda fi hadha al-waqt naqis. لورود النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الكامل لا يتأدى بالناقص فلا يقع قضاء ولكنه يقع تطوعا لأن التطوع فيه جائز فينقلب تطوعا yana bir masala birov bomdodda uxlab qolgan bomdodda o'qiy olmagan qazosini o'qiyapti qazosini kun tikkaga kelganda o'qisa agar mana shu ma'lum bo'lib qolsa peshinda o'qiyotganingizda bomdodni peshin vaqtida qazo qilib o'qiyotgan bo'lsangiz, kun hali peshin bo'lmagan. Kun tikka vaqtida boshladingizda siz o'qiyotganingizda qiyomdan o'tdi. Shu qazo namozingiz qazolikka o'tmas ekan. Bu endi yana bir suratda chiqadi bu masala deyaptilar, bu holat. Bu shunday suratki, bomdodni qazo qildingizmi? bo'yningizda qarzingiz bor. Shu namoz o'qiydigan bir vaqtda shu qarzingizni uzib qazosini o'qishingiz kerak. Demak, sizni qarzingizdan bu qarzingiz komil to'la bir qarz, to'la bir namozda o'qib berishingiz kerak. Ammo kun tikkaga kelganda namoz o'qimaylar deganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Siz shu vaqtida o'qiragansiz, bu vaqtdagi namozingiz noqisdir. Qarzingiz komil qarz, to'layotgan vaqtingiz nuqsonli vaqt. Shuning uchun u to'laganingiz o'tmaydi, qazoingiz o'tmas ekan. Chunki komil narsani sizga birov bir butun narsa bersa, siz unga siniq narsani qaytarib berishga haqingiz yo'q, butun qaytarib berishingiz kerakda. Butun namozni qazo qilib qo'ydingizmi, butun qilib o'qib berasiz uni. O'qimaylar degan vaqtda o'qisangiz, nuqsonli namoz bo'lib, u qazoga o'tmaydi. Demak, qazoga o'tmaydi, nafil namoz bo'lib qoladi. Chunki shu vaqtda bir nafl o'qisa uni namozmas deyilmaydi O'qimaylar deyilgan o'qimaganinglar yaxshi deyilgan nafl o'qiyotsangiz nafl bo'laveradi ammo shu vaqtda qazo o'qiydigan bo'lsangiz qazoni demak nuqsonlik qazo degani qarzni to'lash degani to'lashni nuqsonli to'labsizda nuqsonli vaqtda demak bu qanaqa bo'lyapti birov bomdodni o'qimadi qazosini o'qidi qazosini o'qirgan o'qib bo'lib namozni, atahiyotini ham o'qib bo'lgan vaqtida kun tikkadan o'tgani bilinib qoldi. Namozni o'qib bo'lgandan keyin bilinib qoldi, lekin salom bermagan edida da O'zini ixtiyori bilan chiqmadida namozdan. Demak, shu namozni boshqa o'qish haqida ketyapti. Namozning o'rtasidagi gap emas bu hali. وعلى هذا نصلي الفجر إذا طلعت الشمس لأنه وجب عليه الأداء كاملا لأن الوقت الناقص قليل لا يتسع للأداء فلا يجب ناقصا بل كاملا في غير الوقت الناقص فإذا أتى به فيه صار ناقصا فلا يتأدى به الكامل بخلاف صلاة العصر لأن ثمة الوقت الناقص مما يتسع لأداء الصلاة فيه فيجب ناقصا وقد أداه ناقصا فهو الفرق yana bir holat, juda e'tiborlik, hammamiz boshimizda bo'lishi mumkin bo'lgan namoz o'qish surati. Birov bomdodni shunaqa vaqtda o'qiyaptiki, bir rakatini kun chiqmay o'qidi, ikkinchisini kun chiqqanda o'qidi. Ya'ni siz bomdodingizdan salom berishingizdan avval salom bermay turib kun chiqib qoldi. Attahiyotini o'qib bo'luvdingiz, hali salom bermay turgan vaqtingizda kun chiqib qoldi. Mana shu odamim o'sha namozni kun chiqib ko'tarilgandan keyin boshqa o'qiydi. Chunki komil namoz farz bo'lgan bo'ynimizga. E, bu yerda bir bomdod sig'adigan vaqt qolmagan, qisqaroq vaqt qolgan. Bomdod sig'madi-da kun chiqib qoldi-ku. Noqis nuqsonli vaqt qoldi. Demak, bu vaqtda biz nima qilishimiz kerak? Tahorat olib qarasak, kun chiqaman deb turibdi. 2 rakat o'qishga ulgurmaymizmi? O'qimasligimiz kerak. Kun chiqishini kutishimiz kerak. Kun bir nayza bo'yicha ko'tarilgandan keyin endi qazosini o'qishimiz kerak. O'qib olaveraylik deb o'qsak namoz bo'lmas ekan. Agar salom bergunimizcha kun chiqib qoladigan bo'lsa. Chunki bunda biz bu namozimiz komil vaqtda emas, nuqsonli vaqtda o'qigan bo'lib qolar ekan. Balki e, nuqsonli bo'lmagan vaqtda to'la qilib qazosini o'qishimiz kerak yoki qazo qilmay to'la o'zini vaqtida o'qishimiz kerak asosan. Haligi vaqtda o'qisangiz, demak siz nuqsonli namoz o'qigan bo'lasiz. Komil bo'yningizdagi namoz farzi ado bo'lmaydi. Nuqsonli bo'lib qoldi. Ammo xuddi shu holat asrda ham bo'lishi mumkin. Ya'ni shunaqa vaqtga tahorat qilib bo'ldingizki, asr kun ko'rinyapti, ammo asr o'qib bo'lguningizcha botib ketadi. Bunda nima qilamiz? Bunga ruxsat bergan ekan shariatimiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha bir rakat asrdan o'qib qolsang ham kun botmay turib, asrda vaqtida o'qigan bo'lasan deb ijozat berdilar. Asr vaqtida demak, hali tugamay turib kun kun botib qolsa ham asrni boshlayveramiz. Bomdodda bomdodimiz tugamay kun chiqib qoladigan bo'lsa, bomdodni boshlamay turamiz. Mana masala shu. Asr unday emas. Chunki o'sha nuqsonli vaqt asr vaqtida o'sha bir rakatingizga yetadigan kun turibdi-yu. Ana shu vaqtda namoz ado qilishingiz sig'adi. Nuqsonli namoz bo'ladi o'sha yerda namozingiz, lekin shu vaqtda o'qishingizga ruxsat berilgan. Nuqsonli vaqtda siz nuqsonli qilib o'qidingiz, ruxsat bilan o'qidingiz. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kun chiqayotganda namoz o'qimanglar degan gaplari bilan bomdodingiz bomdot bo'lmadi. Ammo e, kun botayotganda ham bo'lsa asrda o'qib olaveringlar agar asrda o'qimagan bo'lsanglar o'sha kunda asrini dedilar Bir rakatga o'lgib qolsangiz ham asrga niyat qilib boshlayvering dedilar. Shu bilan nuqsonli vaqtda shu namozni nuqsonli o'qishga ruxsat bo'lib qoldi. Ammo bomdodda o'qishga ruxsat yo'q. Va amma dukhul vaqtil asr fi salatil jum'ah. في هذه الحالة فيخرج على وجه آخر وهو أن الظهر هو الواجب الأصلي في كل يوم عرف وجوبه بالدلائل المطلقة وإنما تغير إلى الركعتين في يوم الجمعة بشرائط مخصوصة عرفناها بالنصوص الخاصة غير معقولة المعنى والوقت من شرائطه فمتى لم يوجد في جميع الصلاة لم يكن هذا نظير المخصوص عن الأصل فلم يجز فظهر أن الواجب هو الظهر فعليه أداء الظهر بخلاف الكلام والقهقه والحدث العمد لأن ثمة الفساد لوجود هذه العوارس لأنها نواقض الصلاة وقد صادفت جزءا من أجزاء الصلاة فأوجب فساد ذلك الجزء غير أن ذلك زيادة تستغني الصلاة عنه عنها فكان وجودها والعدم بمنزلة فاقتصر الفساد عليها بخلاف ما إذا طرزت في أثناء الصلاة لأنها أوجبت فساد ذلك الجزء الأصلي ولا وجود للصلاة بدونه فلا يمكنه البناء بعد ذلك خب Ammo asr vaqtini juma o'qiyotgan vaqtingizda kirib qolishligi bu ham bir masala edi. Ya'ni jamoat juma o'qiyapti. Kun bulutli bo'lgani uchunmi jumani kech o'qishdi? Nima sabab bo'lsa? Kech boshlandi. Juma tugamasdan turib asr vaqti kirib qoldi. Nima bo'ladi shunda? Ya'ni jumani o'qildi, attahiyotni ham o'qib bo'lindi. Hali imom salom bermay turib juma vaqti chiqib, peshin vaqti chiqib, asr vaqti kirib qoldi. Shunaqa kecha o'qishibdi-da. Imom Abu Hanifa nima deydilar? Juma juma emas. Demek qazo peshin o'qiladi deydilar. Bu holatda endi yana bir boshqa suratda bu masala chiqadi deyaptilar. U shundan iboratki, har kuni 5 vaqt namoz farz. Jumladan peshin namozi, asli farz peshin namozi. Faqat juma kuni shu peshin jumaga almashtirib turiladi. Erkaklar uchun, muqim bo'lgan kishilar uchun, ozod kishilar uchun juma kuni juma o'qish farz deb 4 rakatli peshin 2 rakatli jumaga aylanadi. Asli har günki farz 4 rekatli peshin edi, ya'ni farz peshinni farzini aytyapmiz. Mutlaq dalillar bilan vojib bo'lgan, ya'ni farz bo'lgan bu 4 rakatli peshin. Endi o'sha 4 rakat 2 rakatga aylanishligi juma kunida. bu maxsus shartlar bo'lsa ikki rakatga aylanadi. Tog'da o'zingiz yurgan bo'lsangiz, siz ikki rakat juma o'qishga haqqingiz yo'q, peshin o'qiysiz, juma kuni ham. Ha? Shunga o'xshagan juma o'qish shartlari topilmasa, siz peshin o'qiysiz. Maxsus shartlarni biz xususiy bir hujjatlar bilan, dalillar bilan uni ma'nosini biz bilmaymiz. ma'nolariga aqlimiz yetmasligi mumkin, lekin mana bu mana bu shartlar bo'lsa juma o'qilsin. Ya'ni shahar bo'lish kerak. masjidga aholisi sig'maydigan darajada aholisi bor joy bo'lish kerak degan va peshin vaqti bo'lish kerak degan shartlari borda. Ana shu shartlar topilsa, o'sha kuni juma o'qiymiz. Demak, shartlardan bittasi nima? Peshin vaqti bo'lish kerak. Vaqt shart. Butun juma o'qishingiz davomida o'sha vaqt degan peshin vaqti turmasa, peshin vaqtda boshladingiz, asr vaqtda tugatdingiz jumani. Demek siz cumada peşin vaqti to'la bo'lmasa, demek e, haligi asldan haslengen tur rakatni o'rniga 2 rakatga aylantirgan nidi-ku juma juma namozini. Mana mana bu narsaga to'g'ri kelmay qoladi endi. Asldan tur rakatlikdan, peşinden iki rakatlik jumaga aylantirishga to'g'ri kelmay qoladi endi. Chunki shu jumani o'qib bo'lganimizcha peshin vaqti turmagan bo'lsa, juma o'qishni bitta sharti topilmagan bo'ladi. Masalan, peshinni vaqtida o'qimasangiz, aytaylik, peshinni boshladingiz. Tugatguningizcha asr vaqti kirib qolsa ham peshiningiz peshin bo'laveradi. Nimaga? Chunki peshinni vaqtida o'qimasangiz, asr vaqtida qazosini o'qishingiz mumkin edi. Ammo jumani vaqtida o'qimasangiz, asr vaqtida jumasini qazosini o'qimaysiz, balki peshinda o'qiysizda. Asr vaqti kirib qoldi jumani tugatgunizcha. Demak, siz bu juma noqis bo'ldi. To'la vaqtda o'qib bo'la olmadingiz. Nuqsonli vaqtda o'qidingiz. Bu juma juma emas. Demak, joiz emas bu. Bas shu yerda xalqib nima chiqdi? Sizga farz endi peshin, peshin o'qiysiz. Asr vaqt kirib qoldimi? Peshinni qazosini o'qiysiz. Peshinni o'qishlik vojib bo'ladi bu insonga. Demek, e, attahiyotini o'qib jumada salom bermasdan turib peshin vaqt tugab qolsa, salomga kasayız, qolsangiz, jumangiz o'tmay qoldi endi. Demak, siz nima qilasiz? Peshinda o'qiysiz o'sha kuni. Juma juma bo'lmay qoldi. Shularda mana shunday deb Abu Hanifa, ammo siz attahiyotini o'qib bo'lganingizdan keyin gapirib olsangiz, birovga salom berib olsangiz, bu namozingiz namoz bo'laveradi. Qanday namoz o'qiyotgan bo'lsangiz devdilar-ku. Ana shu gaplarni endi aytayaptilar-ki, bu gapirib yorishlar boshqa masala deyaptilar. Namozni salom berishdan avval gapirib yuborsa bir inson yo kulib yuborsa yo qasdan tahoratini sindirsa mana bu narsalar yuqoridagi masalalarga to'g'ri kelmaydi, bu boshqa masala. Chunki u yerda namozni buzilishligi tashqaridan bir narsa kelganligi uchun buzildi. Asr vaqti kirib qolganligi uchun juma buzildi misoli. E, namozni sindiradigan narsalar. Bu namozni juzlardan bir juzga to'g'ri keldi. Hali namozdan chiqib ketish degan bitta juz siz bo'yingizda turuvdi. Chiqib ketmay turib o'sha narsalar sizga ro'para keldi. Demak, o'sha oxirgi namozingiz oxiri buzilib qoldi. Demak, hamma namozingiz buzildi. Demak, boshqa o'qiysiz. Lekin, e, ostiqcha qo'shimcha namoz tugatgandan keyin e, namoz undan behojat bo'linadigan narsalar bo'lsa, masalan, namozni attahiyotni o'qib bo'ldingizmi? Endi siz chiqib ketishingiz mumkin bo'lgan vaqtda o'zingiz ixtiyoringiz bilan chiqib ketsangiz, u chiqib ketishingiz salom bilan chiqib ketsangiz, sunnatga muvofiq bo'ladi. Salomsiz gap bilan chiqib ketsangiz yo kulvorib chiqib ketadigan bo'lsangiz, namoz undan behojat narsa bo'lsa, bu boshqa masala. Demak, e, u holatlarni borligi yo yo'qligi barobardir. O'sha vaqtida tashqaridan bir yuqorida aytilgan masalalardagidek holat sodir bo'lsa namozingiz buziladi. O'zingizning ixtiyoringiz bilan namozdan o'sha holatda chiqib ketsangiz namozingiz kamol bo'ladi. Ikkovini farqi shu. Ammo namozni o'rtasida bo'lsa-chi, attahiyotini o'qib bo'lmay turib, gapirib at attahiyotini o'qib bo'lmay turib, kulib yuborsangiz, yo qasdan tahorat sindirsiz, unda albatta bu namozni boshqa o'qishga to'g'ri keladi. asl bo'lgan juz namozni farzlarini ichida qildingizda bu ishni. Shuning uchun namoz buzildi. Ularsiz namoz namoz bo'lmaydi. Demak, e, namoz davom ettirishning imkoni yo'q. Namoz tugagandan keyin kulib yuboradigan bo'lsangiz, salom berish o'rniga bunda namozingiz namoz bo'ladi, tahoratingiz sinadi, namoz ichida kulganligingiz uchun. yo gapirib yuborsangiz namozingiz namoz bo'ladi, qayta o'qishingiz vojib bo'lmaydi. Mana shunday qilib Abu Hanifa rahmatullohi alayh hozirgi yuqorida sanalgan holatlarda namoz buzilishini aytdilar. Endi Imomayn aytgan hadis bor edi. Bir hadis sharhini keltirishdi ku Ya'ni Ibn Mas'udga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam attahiyotni o'rgatib turish, attahiyotni o'qisang, yo shu ishni qilsang, attahiyot miqdorida o'tirsang, namozing komil bo'pti devdilar-ku. Shu gapga javob aytib qo'yaptilar. Ya'ni va ammal hadis fanaqul. An-nabiy sollallohu alayhi vasallam hakama bi tamamis salah وبوجود هذه العوارض تبين أنه ما كانت صلاة إذ لا وجود للصلاة مع الحدث ومع فقد شرط من شرائطها وقد مر بيان ذلك وكذا الصلاة في الأوقات المكروهة مخصوصة عن هذا النص بالنهي عن الصلاة فإنها لا تخلو عن النقصان وكذلك صلاة الجمعة مخصوصة عن هذا النص بالدلائل المطلقة المقتضية لوجوب الظهر في كل يوم على ما مر والله أعلم هذا إذا وجد في الصلاة ماء مطلقا Xo'p. Hadis biz aytamizki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozing tugadi deb hukm qildilar. Endi mana u yuqorida aytgan holatlar bo'lgan vaqtida ma'lum bo'ldiki, u namozi namoz bo'lmagan edi. Ya'ni o'sha attahiyotda o'tirgan vaqtida suv ko'rib qolsa, tayammum qilayotgan odam attahiyotda o'tirgan vaqtida juma vaqti o'tib, asr vaqti kirib qolsa, o'sha boshlagan namozi namoz emasligi ma'lum bo'ldi. E, chunki unda betahorat namoz boshlaganga o'tib qoldi. Betahorat namoz bo'lmaydi. Namozi shartlari topilmagan holda namoz o'qiyotgan bo'ladi. Buni bayon qildik biz endi. Makruh vaqtdagi namozlar bu ham e, haligi namozing komil bo'ldi degan hujjatdan alohida ajratiladi bu ham. Chunki u vaqtlarda namoz o'qima deb qo'yganlar. kun chiqayotganda namoz o'qima, kun tikka turganda namoz o'qima deganlar. Demak, u vaqtdagi namozlar ham e, o'sha vaqtda o'qisangiz, sizning namozingiz kamol bo'ldi degan hadisga to'g'ri kelmaydi. Chunki ular nuqsondan xoli emas. Shuningdek, juma namozi ham e, namoz o'sha at-tahiyotni o'qib bo'lgandan keyin asr vaqti kirib qolsa, namozi kamol bo'lmaydi. Chunki bu nasdan bu ham ajratiladi. E, mutlaq dalillar bilan ular taqozo qiladi. peshinni vojibligini. Peshin vojib. E, har kuni peshin vaqtida juma kuni juma vojib. Ammo siz juma o'qiyotganingizda peshin vaqti tugab qolib, asr vaqti kirib qolar ekan, sizni jumayil juma bo'lmaydi. Demak, namozing komil bo'ldi degan gapga bu juma ham tushmas ekan. Namoz komil bo'ldi degani bir odam o'zini odatda o'qiydigan namozini o'qiyotgan vaqtida, namoz o'qiydigan vaqtida o'qiyotgan bo'lsa, shuni makruh vaqtda o'qimayotgan bo'lsa, qaytarilgan vaqtda o'qimayotgan bo'lsa, o'sha vaqtida o'qigan namozi salom bermay turib tahorat sinadigan bo'lsa, o'zi sindiradigan bo'lsa yo gapirib yuboradigan bo'lsa, e, mana bu holatda u namozi komil bo'ladi. Lekin salom bermay turib tashqaridan suv kelib qolsa, tayammum qilib o'qiyotgan odamga bu odam tashqaridan kelgan ta'sir bilan namozi buziladi va shu namozni boshqa o'qishligi vojib bo'ladi deb imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi aytdilar. Mana bu e, o'sha tayammum bobida oxirgi masalalar yana bir oz qoldi inshaalloh kelgusi darsimizda bu masalalar davom